Thank you.

մեր հայ գրողներից լավ գրողներ չկան։ Մեր գրականությունը շախախված լինի մեր հայ գրողների ստեղծագործությամբ։ Տարրական դասայինի մայրենի լեզվի դասագրքերում թող ավելի շատ մեր հայ մանկագիրների ստեղծագործությունները լինեն։ Այն ֆանտաստիկ ստեղծագործությունները երեխաների ուղիղին այդքան էլ հասանելի չեն։ Նրանք չեն կարողանում ընդունել, ըմբռնել այն մանրուքները, որոնք այդ ֆանտաստիկ ստեղծագործությունների մեջ կան։ Սառած մտքեր, չգիտեմ ինչեր, դա բոլոր երեխաները չեն հասկանում։ Որ դասարանում եք դասավանդում։ Ես առաջինից 4-րդ դասվար եմ։ Չէ, հիմա ներկա։ Հիմա ներկա մոմենտին առաջին 7-րդ դասարաններն եմ։ Միացյալ։ Ինչու միացյալ։ Մեր դպրոցը միշտ էլ միացյալ։ Ու քանի աշակերտ են միասին։ 6։ Երկու դասարան դասարաններում Առաջին դասարանում 2 աշակերտ, երրորդ դասարանում 4 աշակերտ։ Ինչու առաջինը եւ երրորդը այսպես օրինակ ոչ թե առաջինը եւ առաջինը եւ երկրորդը մի քիչ բարդ է հա։ երկուսն էլ փոքր երեխաներ են ինքնուրույն աշխատել դեր չեն կարողանում բայց երրորդ եւ չորրորդ դասարանները արդեն կարողանում են ինքնուրույն աշխատել դրա համար մի դասարանին որ ինքնուրույն աշխատանք ենք տալիս MUS-ի մոտ արդեն անհատական մոտեցում ենք ցույց տալիս։ Իսկ Իսրայելյան քանի տարվա փորձ ունեք։ 22 ուզում եք զուգահեռել խորհրդային տարիների խաչենը եւ այսօրվա։ Ճիշտն ասած, խորհրդային տարիներին ես չեմ աշխատել, աշխատել եմ Արցախյան շարժումից հետո, բայց խորհրդային տարիներին իմ աշակերտական տարիներից համեմատած դասերի թեմաների հետ կարոտում եմ այն հին թեմաներին։ Երբևէ առաջ եք քաշել այդ հարցը։ Մի քանի անգամ հա, բայց հա պարտյուն։ Ոչ բոլոր դասվարներն են իմ մտքին։ Կան դասվարներ, որոնք կան դասվարներ, որոնք կողմ են այդպիսի թեմաներին։ Տիկին Հարապետյան դուք ծնունդով Խաչենից եք։ Ոչ, ծնունդով Նորագյուղից եմ, այստեղ հարս եկած։ Պատմեք կրթօջախի մասին։ Խաչենի Հազարոս Աղայանի անվան միջնակարգ դպրոցը նորակառույց շենք է, տիպային, իր բոլոր հարմարություններով, Դպրոցում ես ուսումնականում սովորում են 46 աշակերտներ, 8 դասարան կոմպլեկտով, այսինքն միացյալ դասարաններ առաջի 3-րդ, 2-րդ, 4-րդ եւ 10-12-րդ դասարաններ, 6 ու 8, 4 դասարան կոմպլեկտ միացյալ դասարաններ, հիմնական աշակերտների պակասության հետևանքով։ Ինչքան է աշակերտների թիվը։ 46 աշակերտ, առական դասարաններում, բայց 2-րդ դասարանը 7 աշակերտ, 4-րդը 4 աշակերտ, մեկ էլ առաջի 7-րդը, առաջինը 2 աշակերտ, 7-րդ դասարանը 4 աշակերտ։ 6-ը 8-ը միացյալ 2 աշակերտ 60-ում, 2-ը 8-ում, 10-12-ն էլ երկու աշակերտ 10-ում, 4 աշակերտ 12-ում։ Այսինքն 10-ից 1 աշակերտ ինորո դասանը ավարտելուց հետո վկայական ստացել եւ ուսումը շարունակում է Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանում։ Եվ երկու աշակերտով արդեն դասարան չի պահում միացյալա 12-րդ դասանի հետ։ Այսինքն 11-ի հետ հարմար չէր, որովհետեւ 11-րդ դասանում 8 աշակերտ է, աշակերտների թվով շատ են 11։ Դրա համար միացրել են 12-ի հետ 9-ն էլ քննական դասարան այլի հարմարեն գտել 10-12-ը։ Չնայած մեզ համար մեծ դժվարություն է, որովհետև 12-րդ դասանում 4 աշակերտ ունենք, 4-ն էլ ուսման առաջավորներ են։ Հիմա միացյալ երկու դասարան, 12-րդ դասարան, որ պիտի միասնական հանձնեն, մեծ դժվարությամբ մեր ուսուցիչները մի կերպ հասցնում են ծրագրային նյութը մատուցել։ Բարձր դասարան, երկու միացյալ դասարանում։ Ընդհանուր ուսման օրը որակը բավարար մակարդակի վրա է։ Այս կեսա ամսամյակում մախորի նիստից Պարզվալա դպրոցում 3 գերազանցիկ աշակերտ ու 15 հարվածային աշակերտ ունեն, որ ընդամենը 1-2 գնահատականա կամ 6 Կարան անցնեն ելի առաջավորների շարքը, այսինքն գերազանցիկների շարքը։ Հուսի ունվը Գևորգ Կեսամյակում արդեն կշատանա մեր դպրոցում գերազանցիկների թիվը։ Ակտիվ կերպով մեր աշակերտները մասնակցում են բոլոր միջոցառումներին։ Սպորտային միջոցառումները Ինկեր Ղազարյանի վրա է դրված շախմատից, վոլեյբոլից, միշտ շրջանային հանրապետական փուլերի մասնակցումը ու առաջնակարգ տեղերա գրավում ու միշտ էլ պատվոգրով մեր թիմը ներկայանում առաջի տեղ երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ։ Ոսմ անվանակավառը ակտիվ մասնակցություն են ունենում օլիմպիադաներին, եւ աշակերտները գրավում են ելի առաջնակարգ տեղի։ Ոչ միայն շրջանային փուլում են դրական ստանում, այլ հանրապետականում, այլ 12-րդ դասային մեկ աշակերտ երկու տարի շարունակ մասնակցել է նաեւ Երևանյան փուլին ու այնտեղից ներկայացել երկրորդ կարգի դիպլոմով, պատվոգրով եւ այլն։ Ու այս տարի ելի այնա անցկացրած ներդրոցակ հերթական փուլը հույսով որ ելի կմասնակցենք այս փետրվար ամսում կազմակերպող ելի օլիմպիադաներին ու կգրավենք առաջնակարգ տեղեր։ Կին Հարապետյան, դա ոչ միայն Խաչենի միջնարար դպրոցի հուզող հարցն է, այլ գրեթե Արցախյան գյուղերում ինչպես ասում են, ձեզ տանջող ցավը բոլորին է պատել, ինչու որովհետև աշակերտի քիչ են։ Քիչ է աշխատեղ աշխատակիցներ։ Միայն ու միայն աշակերտների քանակը։ Իսկ ձեր կրթօջախում այն նշեցիք բավականին հաջողություններ, հա։ կրթության բնակավարում, սպորտի բնակավարում, բնականաբար Ղազարյանը շատ բան ունի տալու հա։ եւ այսօր Տարվա լավագույն դպրոց ենք ճանաչվել։ Ճանաչվել ենք, հա, ճանաչվել ենք, հա, Միկել Ղազարյանի օրոքով ես ընդամենը 6-րդ տարին է որպես տնօրեն որ աշխատում եմ, Միկել Ղազարյանը վրթոշակի անցել, նրանից հետո ես եմ փոխտնօրենի միջայտ աշխատելիս եղել եւ ելի ինկերգազանի այդ օրոք էր, որ դպրոցի լավագույն, տարվա լավագույն դպրոց էր։ Հիմնական պատճառը այդ աշակերտների միայն միայն հուզող հարցը մասնագետներ, դասագրքեր, մասնագետներ ունեք մի քիչ բնագիտական առարկաններից կան, բայց քիչ են փոխայինող չկա։ Եթե ուսուցիչը ֆիզարձակորթում է, նրա փոխայինող օրինակ մաթեմատիկ չունենք Բա ինչ եք անում։ Դե ինչ ենք անում Հարևան Ծաղկաշատից, Իվանյանից, այդ դպրոցներից են գալիս, դրանց փոխարինում ժամանակավոր միջև ֆիզից վերադառնալու մասնագետներ ունենք եւ ավել 2-3 ամեն առարկայից հիմնականը բնագիտական առարկաներից չկա։ Քիմիայից էլի կա։ Ես քիմիկ եմ, ինձ փոխանող երիտասարդ կա դպրոցում, չնայած ժամանականակը ընդամենը 10 ժամ, բայց գիտեմ, որ ինձ եթե մի բան պատահի, հիվանդանում ես մարդը, քեզ փոխանող կա, բայց մի քիչ դժվարանում են ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, կենսաբանությունն էլ կա։ Աշխարհագրությունը քաղաքից մին երիտասարդ է, այստեղ դասավանդում էլի ֆիզումա գտնվում, բայց մաթեմատիկա մի քիչ մասնագետներով ապահով չէ։ Շրջանում բոլոր դպրոցներում է մասնագետի կարիքը կա։ Շատ բարի։ Կրթօջախ կրում է Ղազարոս Աղայանի անունը։ Գիտեն շակերտները ինչու է այդ անունը կրում։ Այո, որտեղ նրա նախնիները Բոյնիս Այրես Գերղազայանը լավ գիտե, այս մեր գյուղի վերում կա Անկուզենի։ Աղայանի թորները գալիս են այստեղ, Աղայանի արձանը մեր դպրոցի բակում կա, շատ անգամ են ներկայացել ու աշակերտներն բոլորը գիտեն մենք ներկայացրել ենք Ղայանի անվան որ արմատներով արմատներով հա ծերում է Խաչենիցեն թորները անցյալ տարի էլի թորները թորների ծորները ներկայացել են Աղայանի ծորները այո ներկայանում մզդղասաղ դամազոհվալ մծանովերնել Աղվանստանը սվանալ 86 թիվին։ Եթե երեխեք սաղինին ավելի լավ կնինք, կուչուր տղաս կշտիս հա, էմինել իմ հերաստարնակենում։ Վեչլի յոլախքա։ Յուրիկը հիվանդալ 660 մանեթ փլող տվալ։ Ոչ մեկը չի օգնել որպես զոհվածի ընտանիք։ Նախարարը կոչտում քեցալ ահմա պիտի միլիոն մանեթ տված ենիք բանակի կողմից մին պատարկ Քեմա գեներալի դերալա վեչեր 60 Երևան է քարել վիրահատություն։ Չի, Ստեփանակերտ են քարել, օթորե պարկալա մամայեթ իրալախտան։ Երբ մամուրակուր ինչ կարող եք պատմել գյուղի մասին, ընդհանրապես ինչպես են անցնում օրերը։ Գյուղում համարյա մարդ չկա, մատաղանի։ Գյուղը մեջ հան երկու կողման վրտներ կա։ Այն կողմն էլ է դերտակ, այս ղաթերն էլ։ Բա որտեղ են։ Քոչալանքեց հալորիշ երգիրնե հինգի դամ Բաքվանն լի փախալ եկալ մինքան է տնավոր մեր հարևանն էլա Բաքվան փախած եկած Մի քիչ այստեղ ապրել են չեն հարմարվել ու հա, քոչել Հարմարվել չեմ գրեցալ չնապրեն ուրիշ քաղաք ընկեցալ մնացածն էլ մեծամարտին լել մահացալն 10 քանի հոգի զոհվալն ջահիլ տեղերան Thank you. Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս եք ապրում գյուղում։ Դե չրչարում եք ապրում լիմատտավան։ Ում հետ եք ապրում։ Տղակիսն հարսսա։ Նիտան մաչի ֆիրմային պահում։ Ինչ ֆիրմա։ Տավարի։ Նարամը կապրում գյուղական միջավայրը։ Տղաստինը տրակտորիստն ինե սվարճկա։ Աշխատում կապրում, բայց դե գործերը կահոչելի ֆիրմովն զբաղ։ Խաչեն համայնքը շրջանի միջինմեծության համայնքներից է։ Բնակչության թվականակը կազմում է 331 մարդ, ընտանիքների թիվը 92։ 331 բնակիչներից 304-ը հիմնական բնակիչներ են, մնացածը ժամանակավոր բնակող։ Ինչ է նշանակում ժամանակավոր։ Այսինքն տարբեր համայնքներից, քաղաքից, թեկուզ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանակավոր բնակություն են հաստատում Խաչեն համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքները ինչ վիճակում են ձեր գյուղում, ովքեր ինչով են զբաղվում։ Նշված 331 բնակիչներից մոտ 80-ը երեխաներ են դպրոցահասակ, մանկապարտեզի նախադպրոցական հասակի, իսկ մնացածներից 110 հոգի աշխատում են տարբեր հիմնարկներում, այդ թվում պաշտպանության բանակի, տարբեր զորամասերում որպես սպաներ եւ ժամկետային զինծառայողներ, պայմանագրային զինծառայողներ։ Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց, որտեղ աշակերտների թվականակը կազմում է 46, նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ հաճախում են 13 երեխաներ, գործում է համանքի աշխատակազմ, մշակույթի տուն, բուժկետ, գրադարան։ Այստեղ քանի հոգով եք աշխատում։ Աշխատում ենք 4 հոգով, համանքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, հավաքարար եւ հաշվապահ։ Համանքի ենթակայության տակ է գտնվում նաեւ մշակույթի տունը, որտեղ աշխատում են երկու աշխատողներ՝ մշակույթի տան տնօրեն եւ հավաքարար։ Գյուղամիջում եկեղեցին է շատ տարեր առաջ, տարիներ առաջ Ինչ կարող եք ասել, գործող եկեղեցի է։ Գործող եկեղեցի է ներկայումս։ Կոլտնտեսության ժամանակներում այն ծառայում էր որպես պահեստ, իսկ 2006 թվականին բարերարների աջակցությամբ այն վերանորոգվել է եւ կոչում է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի։ Այն միակ ուխտատեղին է համանքի բնակիչների համար եւ ոչ միայն համանքի բնակիչների համար ունենում ենք այցելուներ Հարևան գյուղերից, Մարիախաղակ Ստեփանակերտից, հոգևոր հովիվ կա ոչ հոգևոր հովիվ չկա մոմավաճառ կա կարելի է այսպես ասել